Piektais fails. 38. pants - komitejas attiecības ar citām institūcijām. Lai sakmētu šīs konvencijas efektīvu īstenošanu un veicinātu starptautisko sadarbību šīs konvencijas darbības jomā, a. Apvienoto Nāciju organizācijas specializētajām iestādēm un citām struktūrām ir tiesības būt pārstāvētām to šīs konvencijas noteikumu īstenošanas izskatīšanā, kuri ir viņu kompetencē. Ja komiteja uzskata to par nepieciešamu, tā var uzaicināt specializētās iestādes un citas kompetentās struktūras sniegt eksperta konsultāciju par šīs konvencijas īstenošanu tajās jomās, kuras ir to attiecīgajā kompetencē. Komiteja var uzaicināt apvienoto nāciju organizācijas specializētās iestādes un citas struktūras iesniegt ziņojumus par šīs konvencijas īstenošanu tajos sektoros, kuri ir viņu darbības jomās. B. Komiteja, pildot savu mandātu pēc vajadzības, konsultējas ar citām attiecīgajām struktūrām, kas izveidotas ar starptautiskajiem cilvēktiesību līgumiem, ar mērķi nodrošināt savu attiecīgo ziņošanas principu, priekšlikumu un vispārējo ieteikumu saskaņotību un nepieļaut dubultošanos un paralēlismu savu funkciju izpildē. 39. pants - komitejas ziņojums. Reizi divos gados komiteja ziņo ģenerālajai asamblējai un ekonomikas un sociālo lietu padomei par savu darbību un var izvirzīt priekšlikumus un vispārējus ieteikumus, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto ziņojumu un informācijas izskatīšanu. Šādus priekšlikumus un vispārējus ieteikumus iekļauj komitejas ziņojumā kopā ar dalībvalstu komentāriem, ja tādi ir. 40. pants - dalībvalstu konference. 1. Dalībvalstis regulāri tiekas dalībvalstu konferencē, lai apsvērtu jebkuru jautājumu attiecībā uz šīs konvencijas īstenošanu. Otrais. Nevēlākā sešus mēnešus pēc šīs konvencijas stāšanās spēkā apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs sasauc dalībvalstu konferenci – Nākošās sanāksmes apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs sasauc ik pēc diviem gadiem vai pēc dalībvalstu konferences lēmuma. 41. pants - depozitārs. Šīs konvencijas depozitārs ir apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs. 42. pants - parakstīšana. Šī konvencija ir atvērta parakstīšanai visām valstīm un reģionālās integrācijas organizācijām, apvienoto nāciju organizācijas galvenajā mītnē Ņujorkā no 2007. gada 30. marta. 43. pants - piekrišana saistībām. Šo konvenciju ratificē valstis, kuras to parakstījušas, un oficiāli apstiprina to parakstīšanās reģionālās integrācijas organizācijas. Tai var pievienoties jebkura valsts vai reģionālās integrācijas organizācija, kura nav parakstījusi konvenciju. 44. pants - Reģionālās integrācijas organizācijas. 1. Reģionālās integrācijas organizācija nozīmē organizāciju, kuru izveidojušas noteikta reģiona suverēnas valstis un kurai tās dalība valstis ir nodavušas kompetenci jautājumos, ko regulē šī konvencija. Šādas organizācijas savos oficiālās apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentos norāda savas kompetences apjomu attiecībā uz jautājumiem, ko reglamentē šī konvencija. Pēc tam tās informē depozitāru par jebkurām būtiskām izmaiņām savas kompetences apjomā. Otrais - atsauces uz dalībvalstīm. Šajā konvencijā attiecas uz šādām organizācijām to kompetences robežās. Trešais. Šīs konvencijas 45. panta pirmā punkta un 47. panta 2. un 3. punkta vajadzībām dokumentus, ko deponējusi Reģionālās integrācijas organizācija neņem vērā. 4. Reģionālās integrācijas organizācijas savas kompetences robežās īsteno tiesības balsot dalībvalstu konferencē ar balsu skaitu, kas ir vienāds ar to viņu dalībvalstu skaitu, kuras ir šīs konvencijas puses. Šāda organizācija neizmanto savas balstiesības, ja kāda tās dalībvalsts pati izmanto savas balstiesības, un otrādi. 45. pants - stāšanās spēkā. 1. Šī konvencija stājas spēkā 30. dienā pēc tam, kad ir deponēts 20. ratifikācijas vai pievienošanās dokuments. Otrais - attiecībā uz katru valsti vai reģionālās integrācijas organizāciju, kas šo ko konvenciju ratificē, oficiāli apstiprina vai tai pievienojas pēc tam, kad ir deponēts šāds 20. dokuments. Konvencija stājas spēkā 30. dienā pēc tam, kad tā ir deponējusi savu ratifikācijas, oficiālās apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu. 46. pants - atrunas. Pirmais. Atrunas, kas nav sadarīgas ar šīs konvencijas mērķu un uzdevumiem, nav atļautas. Otrais. Atrunas var atsaukt jebkurā laikā. 47. pāns grozījumi. 1. Jebkura dalībvalsts var ierosināt šīs konvencijas grozījumus un tos iesniegt Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālsekretāram. Ģenerālsekretārs par ierosinātajiem grozījumiem informē citas dalībvalstis un lūdz, lai tās paziņo, vai tās atbalsta dalībvalstu konferences sasaukšanu nolūkā apsvērt minētos priekšlikumus un lemt par tiem. Ja četros mēnešos pēc šāda paziņojuma dienas vismaz viena trešdaļa dalībvalstu atbalsta šādas konferences sasaukšanu, ģenerālsekretārs apvienoto nāciju organizācijas aizbildnībā sasauc konferenci. Grozījumus, ko pieņem ar klātesošo un balsojušo dalībvalstu divu trešdaļu vairākumu, ģenerālsekretārs iesniedz ģenerālajai asamblējai apstiprināšanai un pēc tam visām dalībvalstīm pieņemšanai. Otrais. Grozījums, kas pieņemts un apstiprināts saskaņā ar šā panta pirmo punktu, stājas spēkā 30. dienā pēc tam, kad deponēto pieņemšanas dokumentu skaits sasniedz divas trešdaļas no dalībvalstu skaita grozījuma pieņemšanas dienā. Pēc tam, jebkurai dalībvalstī grozījums stājas spēkā 30. dienā pēc tam, kad tā ir deponējusi savu pieņemšanas dokumentu. Grozījumi ir saistoši tikai tām dalībvalstīm, kuras tos ir pieņēmušas. Trešais. Ja dalībvalstu konference tā vienprātīgi nolemj, tad grozījums, kas pieņemts un apstiprināts saskaņā ar šā panta pirmo punktu, un kas attiecas tikai uz 34., 38., 39. un 40. pantu, visās dalībvalstīs stājas spēkā 30. dienā pēc tam, kad deponēto pieņemšanas dokumentu skaits sasniedz divas trešdaļas no dalībvalstu skaita grozījumu pieņemšanas dienā. 48. pants – denonsēšana – Dalībvalsts var denoncēt šo konvenciju, iesniedzot rakstisku paziņojumu apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāram. Denoncēšana stājas spēkā vienu gadu pēc dienas, kad ģenerālsekretārs ir saņēmis minēto paziņojumu. 49. pants - pieejams formāts. Šīs konvencijas tekstu padara pieejamu pieejamos formātos. 50. pants - autentiskie teksti. Šīs konvencijas teksti arābu, angļu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodā ir vienlīdz autentiski. To apliecinot, apakšā parakstījušies pilnvarotie, kurus attiecīgi pilnvarojušas viņu valdības, ir parakstījuši šo konvenciju. Audio ieraksts ieskaņots Latvijas Nerdzīgo bibliotēkas skaņu ierakstu studijā.